بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Y él es el poderoso, el sabio. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون Oh creyentes, ¿por qué dicen lo que no hacen incumpliendo sus promesas? كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون Es realmente detestable para Allah que digan lo que no hacen.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 Y cuando se alejaron del camino de Alá, él desvió sus corazones de la verdad. Y Alá no guía a los rebeldes que se niegan a obedecerlo. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: Oh hijos de Israel, yo soy realmente un mensajero de Alá enviado a ustedes para confirmarles el mensaje de la Torá que les anuncia mi llegada. Y vengo con la buena noticia de la venida de un mensajero que me sucederá llamado Ahmad, Ahmad. Y cuando éste Muhammad les llegó con pruebas evidentes. Los judíos y los idólatras dijeron: Esto no es sino pura hechicería. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Allah cuando es llamado a creer en el Islam? Y Allah no guía a la gente injusta. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون pretenden extinguir la luz del mensaje de Allah con sus palabras y mentiras. Pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera para que ésta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten.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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Allah perdonará sus pecados. Los hará entrar en jardines por donde corren ríos y disfrutarán de agradables moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Este es el gran triunfo. وبشر المؤمنين y les concederá otros favores que los complacerán el auxilio de Allah y una cercana victoria anuncia estas buenas noticias a los creyentes يا ايها الذين امنوا كونوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وكفر الطائفه فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Oh creyentes defiendan la religión de Allah como hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, cuando éste les preguntó: ¿Quién me apoyará y me auxiliará en la causa de Allah? Los discípulos dijeron: Nosotros socorreremos la religión de Allah. Un grupo de los hijos de Israel creyó y otro no y fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos y resultaron victoriosos